kuon kai electruon kai alopex kuon kai electruon hetaireian apoi examenoi hodeon hesperas de katalabous homin electruon epi dendru e katheuden anabas hode kuon prostais ris de tu dendru koiloma hekontos tu de electruonos Cata to e iothos nuktor foneesantos, alo opex acuusasa pros auton edrame, cae stasa catothen pros heauten catelthein e exiu, epithumein gar agathen huto foneen sdoion echon aspazastai. Tu de e pontos suroron proteron diupnizai, hupoten risdan catheudonta hos e anoixantos catelzein ca keines sdetu uses auton phonesai ho cuon aifnes pedesas auten dies paraxen ho multos de loi hoti hoi fronimoi ton anthropon tus extrus e pros iscuroterus pempusi paralogis domenoi